Анджей Сапковський. Відьмак. Оповідання. Згодом оповідали, начебто він прийшов з півночі від ланцюгової брами. Ішов пішки, ведучи нав'юченого коня за повід. Було вже далеко пополодні. Крамиці поворозників та римарів повимикались. Вулички спорожніли. Хоч стало жарко, чоловік накинувся чорним плащем, привертаючи до себе загальну увагу. Зупинився він під корчмою Старий наракорд. Хвильку постояв, дослухаючись до гомону всередині. Корчма, як і завжди у цій порі, була повна людей. Незнайомець подався вуличкою вниз. Неподалік стояла ще одна менша корчма. Називалася вона Лис. Людей тут було не густо. Корчма зажила на найкращої слави. Хазяїн звів голову з наддіжки квашених огірків і зміряв прибульця поглядом. Той усе, що в плащі, стояв непорушно перед шинквасом і мовчав. Вам чого? Пива, сказав незнайомець голос мав неприємний. Корчмар обтер фартуха руки і наповнив череп'яний кухоль з надщербленими вінцями. Незнайомець не здавався старим, однак був геть сивий, і з-під його плаща виглядала потерта шкірянка, зашнурована на шиї і на плечах. Коли скинув плаща, всі помітили за плечима в прибульця меч. Ну, в тому не було нічого дивного. У везимі майже всі мали зброю, а проте ніхто не носив меча за плечима, наче лук а чи сагайдак. Незнайомець не сів до столу, де гомоніли нечисленні гості, лишився біля шин квасу і, свердячи корчмаря проникливим поглядом, навстояки сірбав пиво. Мені треба десь переночувати, сказав він. Тут нема де, буркнув корчмар, позираючи на його брудні чоботи. В старому на ракорті спитайте. Та я б хотів тут. «Хм, Немає місця. Корчмар нарешті розпізнав акцент зайди. То був ревієць. Я заплачу, сказав гість тихо, мов би вагаючись. І ось тоді, власне, і сталася ота дурна пригода. Віспуватий ломовик, що не спускав з прибульця погляду, підвівся і ступив до шинкваса. Двоє його приятелів стали кроків за два позаду. Тобі ж кажуть, немає місць, дурню, гультіпако ревійський, прохрипів ломовик, наближаючись до незнайомця. Та нам тут у везимі такі, як ти, ні до чого. Це поряд міста. Незнайомець узяв свого кухля, відступив трохи назад, кинув погляд на корчмаря, але той відвертав очі, не мав жодного наміру заступатись. А зрештою, хто тих ревійців любить? Усі ревійці, бандюги, не вгавав ломовик, дихаючи пилом, чесником і люттю. Чуєш, поганцю, що я кажу? Не чує, а йому вуха лайном позакладало, докинув один із тих, що стояв позаду. Другий зареготав. Плати, вимітайся, гаркнув віспуватий. Незнайомець щойно тепер глянув на нього. Доп'ю пиво і піду. Ми тобі допоможемо. ривнув ломовик, вибив ревійцеві з руки кухля і вчепився за ремінь у нього на грудях. Один з напарників ломовика вже замахнувся був кулаком ззаду. Та коли чужинець раптом вирвався, свиснув меч, видобутий з піхов, стрімко зблиснув під каганцями. Знявся такий рейвах. Хтось із гостей кинувся до виходу, стріском тріском упало крисло, брязнув обділ череп'яний посуд. Корчмар, губи йому тремтіли, дивився на перерубане навпіл обличчя віспуватого, котрий, вчепившись пальцями за край шинквасу, сповзав додолу, мов би тонув. Ті двоє вже лежали на підлозі. Один непорушно, другий судомився в кривавій калюжі. Повітря розітнув істеричний жіночий крик, корчмар затрясся, спазматично ковтнув повітря і почав блювати. Незнайомець відступив до стіни, насторожений і напружений. Меча стискав обома руками, водячи вістрям у повітрі. Ніхто не рухався. Жах, мов холодне багно обліпив людям обличчя, скував руки ноги, заціпив горлянки. Сторожа ввалилась до корчми з гуком і брязкотом. Було їх троє, очевидно, проходили поблизу. Вони тримали на поготові обмотані реміняччям палиці, проте, загледівши трупи, повихоплювали мечі. Ревієць, притуливши спину до стіни, видобув лівою рукою з халяви кинджал. Кинь. зарепетував один із сторожів тремтячим голосом. Кинь, розбійнику, підеш із нами. Другий сторож штурхнув ногою стіл, який перешкоджав підступити до рвійця з іншого боку. Гукай людей, трешку, скомандував він третьому, що тримався ближче до дверей. Не треба, сказав незнайомець, опускаючи меча. Я сам піду. Підеш на налигачі, собачий виродку, верескнув перший. Кий меча, бо макітру тобі розчереплю. Ревієць випростався, затишши меча під пахою, підніс до гори правицю швидко накреслив повітря якийсь химерний знак зблиснули заклепки, якими густо до самих ліктів були обшиті манжети його кафтана. Сторожі миттю сахнулись, затуляючи обличчя руками. Хтось з гостей підхопився, а хтось кинувся до дверей. Знову дико, пронизливо завищала жінка. Я сам піду, повторив незнайомець твердим, металевим голосом. А ви втрьох рушайте попереду. Ведіть до бургомістра. Я дороги не знаю. «А вже ж, пане, пробулькотів перший сторож і ступив до виходу, боязко озираючись. Другий і третій рушили за ним, заткуючи й кваплячись. Незнайомець подався слідом, сховавши меча до піхов, а кинджал за халяву. Коли проминав столи, гості поквапно затуляли обличчя полами свиток. Велерад, бургомістр зими, потер підборіддя і задумався. Він не був забобонний ані полохливий, проте лишатися сивоволосим сам на сам не зважувався, а зрештою наказав сторожам. Вийдіть, а ти сідай. Ні, не тут, вон там, трохи далі. Незнайомець сів. нема уже ні меча, ні чорного плаща. Слухаю, сказав Велерат, бавлячись важкою чорнильницею на столі. Я Велерад, бургомістр Везими. Що хочеш мені сказати, пане розбійнику? перш ніж запроторю тебе до буцгарні, Три душогубства і спроба зурочити всіх присутніх відьмацькими чарами. Не зле, їй право не зле. За такі речі у нас в Ізимії садять на палю. Але я чоловік справедливий, отож спершу вислухаю тебе. Кажи. Ревієць розстебнув шкірянку і видобув з-під неї сувій білої козячої шкіри. На всіх роздоріжжях по корчмах висить, сказав він тихо. А це правда, що в ньому написано. А, кивнув Велерат, ковзнувши поглядом по змереженій письменами шкірі. Он воно що. А я й не дотумкав одразу. А вже ж правда, що найправдивіше, то вони підпис. Фолтест, король, володар Темерії, Понтару та Магакану. Ну, то значить, правда. Але грамота грамотою, а право правом. Я тут у везимі пильною право й порядок. Мордувати людей не дозволю. Затямив? Велерад од гніву сопів. Ревіць кивнув головою на знак згоди. Відьмацький знак маєш? Ревіць знову сягнув рукою за виріз кафтана і видавав звідтіля круглястий медальйон на срібному ланцюжку. На медальйоні був зображений вовк із вишкіреними іклами. А звуть тебе як? Мені то байдуже, просто мушу якось звертатись же. Геральт. Хай буде Геральт. За вимовою ти ніби з Ривії. Так. Ага. То знаєш що, Геральте? Ти облиш цю зоцію. Велерат поплескав долоною по королівській грамоті. Це справа поважна, не один уже пробував. Це тобі, голубе, не кількох гультіпак укоськати. Я знаю, але це моє ремесло, бургомістре. У грамоті написано винагорода три тисячі золотих. Три тисячі, кивнув Ларад. І королівна за дружину, як люди подейкують, хоч у грамоті милостивий фолтес цього не дописав. Королівна мене не цікавить, сказав Геральт. Він сидів непорушно, поклавши руки на коліна. Там написано три тисячі. Ой, що за часи? зітхнув бургомістр. в ті часи. Хто міг би подумати? Ну, хоч би зоп'яну, років з двадцять тому, що буде таке ремесло. Відьмаки. Мандрівні мисливці на Василісків. Переїзні виловлювачі перелесників, драконів. Е, Геральте, а ваше ремесло дозволяє вам пити пиво? А як же? Велерат поплескав долонями і гукнув. Пиво. Ну, а ти, Геральт, підсовуйся ближче та без церемоній. Пиво було пінне і холодне. Нікудишні часи, ремствував Велерат, сьорбаючи з кухля стільки всякої погані наплодилось. У магакамі в горах аж кишить нею. По лісах коли стільки вовки водились, а тепер у пирі, вовкулаки, ще якісь там лесі дітьки, та де не плюнь вовкулаки чи інша якась погань. А по селах русалки та мавки дітей крадуть вже добру сотню викрали. Та ще й болячки завелися, яких світ не чув. Ну і це до гурту. Він посунув шкіряний сувій по стільниці. Не диво, що й попит тепер такий на ваші послуги. Це королівське послання бургоміста. Гараль підвів голову. Е, знаєте якісь подробиці? Велеред відкинувся на спинку крісла, склав руки на черві. Подробиці, кажеш, а вже ж знаю. Ну, не те, щоб з перших рук, але джерело, можна сказати, надійне. Мене все цікавить. Упертий ти. Ну, та як хочеш. Отже, слухай. Велерет ще сірбнув пили, стишив голос. Наш милостивий фолтест, ще як був королевичем, за старого меделія свого батька, не раз показував нам, на що здатен. А здатен він був, скажу я тобі багато на що. Ми все сподівалися, що з віком це в нього минеться. Але після коронації, невдовзі по батькові смерті, він перевершив самого себе. Всі аж роти порозявляли. Словом, змайстрував дитя своїй рідній сестрі Аді. Ада була молодша за нього. Завжди тримались разом, та ніхто нічого не підозрював. Ну, хіба що королева. Словом, дивимось. Ада вже ось із таким червом. Фолтест уже й про шлюб почав мову. Брат і сестра, ти уявляєш, Геральте? Ні в Це ж якраз під той час Візимир із Новгороду надумав видати за Фолтеста свою дальку. Спорядив послів, а тут доводилось тримати короля за руки ноги, аби не прогнав тих послів потилицю. Якось минулось хвалити Бога, бо ображений візамир повипускав би з нас усі бебихи, а потім не без самої ади, що вплинула на священника, виклопотали тому шмаркачеві швидкий шлюб. Тоді, як і має бути, ада розродилась. Ну, а тепер слухай, бо починається найголовніше. Те, що вродилося, мало хто й бачив. Одна повитуха вискочила у вікно вежі, і розбилася насмерть, друга з'їхала з глузду. Видно, те, немовля, особливою вродою не відзначалось. Була то дівчинка. Зрештою, незабаром померла, бо ніхто, я так думаю, не поспішив перев'язати їй пуповину. На своє щастя, яда не пережила пологів, а Фолте знову пошився в дурні. Замість того, щоб те немовля спалити, або я знаю, закопати там десь на пустирі, наказав поховати його в саркофазі в підземеллях палацу. Пізно тепер мудрувати, озвався Геральт. В кожнім разі слід було запросити когось із відунів. Маєш на увазі тих здирників з зірками на ковпаках? Гай, гай. Та їх збіглось, може, цілий десяток. Але вже потім, коли з'ясувалося, що лежить у тому саркофазі, і що з нього ночами вилазить, а почало воно звідти вилазити не зразу. О, ні. Сім років по похоронах був чистий спокій, і аж раптом якоїсь ночі саме в розповінь. Крик у палаці, метушня, вереск. Та що там казати? Сам знаєш, та й грамоту королівську читав. Немовля, підросло в труні, і то не аби як а зуби йому повиростали. Ой, Леле, одне слово упириться. Шкода, що ти не бачив замордованих нею. Як я, то минав би ви десятою дорогою. Геральт мовчав. Ну і от, провадив велерат, як я вже казав поскликав Фолтес до себе цілу купу чаклунів, ворожбитів, джерготіли щось один поперед одного, ледь не побилися тими своїми палицями, з якими ходять, щоб, очевидно, собак відганяти, коли хтось напустить. А напускають, я думаю, на них собак часто. Е, вибач, Геральд, може, ти про чаклунів іншої думки? Ну, при твоєму ремеслі це не дивно, але для мене всі вони дармоїди і дурні. Вам, відьмакам, люди вірять все-таки більше. Ви, принаймні, ну як би це краще сказати, дієте напрямки. Геральт усміхнувся, але знову змовчав. А втім, бургомістр звернув до кухля і долив ще пива собі та гостеві. Поради деяких чарівників були не такі то й безглузді. Один радив спалити у пирцю разом з палацом і саркофагом, інші воліли забити осикового кілка у різні частини тіла. Зрозуміло вдень, коли чортиця спить в труні, натомившись нічними завалами. Та знайшовся, на жаль, один телепень, горбатий пустельник з блазенської шапчини на лисому черпі. А він оголосив, що це чари і що фултестову доньку можна відчеклувати тобто зробити з потворної упириці королівну, гарну, як писанка. Треба, мовляв, лише пересидіти цілу ніч у склепі та й по всьому. І уяви собі, Геральте, цей недоумок подався на ніч у підземелля. Ну, звісно, лишилась від нього лише ота гостроверха шапчина та палиця. Але ж Волтер щепив за цю божевільну думку, як реп'ях за собачий хвіст. Не дозволив чіпати у пирицю, натомість почав звідусіль згукувати шарлатанів, які взялися б обернути потвору на королівну. то, скажу тобі була компанія. Якісь кривобокі баби, горбані, кульгавці, брудні, вошиві. Господи, кара Божа. Ну і давай чеклувати головним чином над мисками та кухлями. Ясна річ, не одного шахрая викрили, кількох навіть посадили на палю. Хоч, як на мене, та їх усіх треба на палю, усіх. А опириться тим часом, сам розумієш, загризала людей, не звертаючи на чаклунів і їхні закляття ані якісінької уваги. Фолте, звичайно, вже не мешкав в тому палаці, та й ніхто в ньому вже не мешкав. Валерат сюрбнув пила, відьмак мовчав. І тягнеться все це Геральде ось уже шість років, бо ця почвара вродила слід чотирнадцять тому. Мали ми тим часом інші клопоти. Побились, наприклад, із Візимиром із Новгороду. Але все це, як ти сам розумієш, цілком природно і по-людському. За прикордонні стовпи, а не за чиюсь там вельможну доньку. Фолтес, до речі, вже кілька разів обмовлявся про нове одруження, та й до жіночих парсун, що йому звідусіль надсилають, почав приглядатись уважніше. В кожнім разі вже не викидає їх, як раніше до нужника. Та от, на жаль, раз у раз обсідає його стара манія, шле комовних гінців по всіх усюдах, або шукала йому нових і нових чаклунів. Навіть нагороду постановив три тисячі. Збіглась на цю приманку якісь шаленці, мандрівні лицарі, навіть один пастушок, сільський дурник, Господи царство йому небесне. А у пириці хоч би що та й ми прозвичайлись. Ото тільки загризе когось там час від часу. Від чекунів принаймні є користь. Потвора насититься котримось із них і не швендіє поза палацом, а Фолтест собі новий палац спорудив, ні трохи не гірший. За шість років. вигукнув Геральт, ніхто нічого не зміг зробити. Як бачиш, кивнув Велерад. Очевидно, нічого і неможливо зробити, мусимо змиритися. І фолтест мусить, хоч поки що він і вивішує на роздоріжжях свої королівські грамоти. А охочих, здається, поменшало. Недавно, щоправда, з'явився був один, але три тисячі конче хотів отримати наперед, то його запхали в мішок та й кинули в озеро. Шахраїв не бракує. А вже ж, по-моєму, їх навіть забагато, погодився бургомістр, не спускаючи з гостя погляду. Ну, тож, як підеш до палацу, не вимагай золото наперед. Ну, якщо, звісно, підеш. Піду. Що ж, діло твоє? Пам'ятай, однак моє застереження. Що ж до винагороди, то останнім часом справді подейкують про ще одну пригадую, я казав тобі, королівну за дружину. Я не знаю, чия це вигадка, але якщо опириться справді така з виду, як кажуть, то цей жарт доволі похмурий. Хоча й забракло дурнів, які стрімголов кинулись до палацу, аби лишень породичатися з самим королем. Скажімо, двоє шевців. І чого ті шивці такі дурні, Геральде? Не знаю. А відьмаки приходили? А як же було кілька? Та зачувши, що уперецю треба відчарувати, а не забити, здебільшого лише знизували плечима та й їхали геть. Тому так і зросла моя повага до відьмаків, Геральде. Був, правда, один молодший за тебе не пам'ятаю, як звати, та, здається, він і називав свого імені, то він таки спробував. І що? Ох, не питай. Зубата принцеса пороздирала його рештки довкола палацу на добрих пів пострілу з лука. Геральт кивнув головою. Більше не приходили? Ні, був ще один. Велерат хвилину помовчав, відьмак не квапив його. «А тож», – озвався нарешті бургомістр, був ще один. Фолтест пригрозив йому шибеницею, ну якщо він замість відчеклувати, заб'є королівну чи покалічить, але той лише засміявся і почав пакуватись. Однак і Велерат знову стишив голос майже до шепоту, схилившись над самий стіл. Однак передумав. Розумієш, Геральде, тут у Везимі є кілька розумних людей і декотрі навіть обіймають поважні посади. Отож уся ця історія їм обридла. Подейкують, ніби вони тихцем переконали відьмака не розводити церемоній і не бавитись ні в яке відчакловування, а забити потвору і сказати королю, що чари не подіяли. Принцеса впала зі сходів, ну, словом, трапився нещасний випадок. Король, звісно, розлютиться, але закінчиться все тим, що він просто не дасть ні гроша з обіцяних трьох тисяч. Клятий відьмак відповів нам на це, щоб ми собі задарма ходили на оперів. Отож нічого не вдієш, довелося скинутись та й поторгуватись. Шкода тільки, що нічого з того не вийшло. Геральт звів брови. Нічого, повторив Валерат. Відьмак не схотів іти туди зразу першої ж ночі. Тинявся околицею, чатував. Врешті, кажуть, побачив потвору, очевидно, при ділі, бо та просто так зі склепу не вилазить, аби лише розім'яти ноги. Отож побачив її і тієї ж ночі здумів, навіть і не попрощався. Геральт скривив губи, що скорше за все мало означати посмішку. А ті розумні люди, мовив він, звичайно ж, не віддали йому гроші. Відьмаки платню наперед не беруть. Не віддали, кивнув Валерад. А що ж кажуть? Скільки ти грошей? Велерад вишкірив зуби. Ну, одні подейкують е, вісімсот. Геральт покрутив головою. Інші, сказав бургомістр, подейкують про тисячу. Не густо. Надто коли врахувати, що плітка завжди трохи перебільшує. Як не кажи, король дає три тисячі. Не забудь ще й про наречену, глузливо додав Олерат. Та власне, про що ми тут сперечаємося? Адже ясно, що все одно не дістанеш ти тих трьох тисяч. А це ж чому? Валерат ляснув долоною по столі. Гаральте. Не псуй моєї доброї думки про відьмаків. Уся ця халепа триває вже понад шість років. Бісова опириться щороку в колошкою по півсотні люду. Тепер, правда, трохи менше, бо всі тримаються від палацу подалі. Ні, голубе, я вірю в чари, чимало їх бачив на власні очі. Я вірю. До певної міри, звісно, у відьмаків і чаклунів у вашій здібності. Але відчакловувати королівну справжнісінька нісенітниця. Дурниця, вигадана горбатим зашмарканим дідом, що здурів на своїх пустельницьких харчах. Дурниця, в яку не вірить ніхто, крім самого Фолтеста. Ні, Геральте. Ада вродила потвору, бо спала з власним братом. Ось тобі і вся правда, і ніякими чарами тут не зарадиш. Опериця нищить людей, які належать опериці, а то ж треба її просто і без мудрування забити. Знаєш, два роки тому селюки в якійсь глушині під магакамом пішли гуртом на дракона, що пожирав їх іховець. Затукли його дрючим і не вважали навіть за потрібне похвалятись. А ми у Везимі одне чекаємо дива, якомога щільніш замикаємо двері, коли місяць у повні, та ще й ставимо злочинців перед палацом, сподіваючись, що потвора наїсться та й дасть нам спокій. Гарний спокій, засміявся відьмак. Ну і що? злочинність зменшилась? Ані скілочки. Ну що ж, пора мені до палацу. До того новішого. Я проведу тебе. А як щодо пропозиції розумних людей? Бургомістре, мовив Геральт, ну навіщо поспішати? Адже нещасливий випадок під час роботи справді можливий, незалежно від моїх намірів. Розумним людям годилося поміркувати, як захистити мене від королівського гніву, а заразом приготувати тих півтори тисячі золотих, про які подейкують. Подейкують про тисячу. Ні, пане Велераде, твердо сказав відьмак. Той, кому ви пропонували тисячу втік від самого лишу вигляду потвори, навіть не торгуючись. Це означає, що ризику тут більше, ніж на тисячу, а може більше, ніж на півтори. Побачимо, я зрозуміло, що я зайду попрощатися. Валерат почухав потилицю. Геральте, давай за тисячу двісті. Ні, бургомістре, це нелегка робота. Король дає три, а мушу вам сказати, відчарувати часом буває легше, аніж забити. Зрештою, хтось з моїх попередників забив вже ту пирицю, коли б це було так просто. А чи гадаєте, вони дали себе загризти тільки тому, що боялись короля? Гаразд, друже, Велерат сумно кивнув головою. Хай буде по-твоєму. Тільки перед королем ні мурмур про якийсь там нещасливий випадок під час роботи. Щиро тобі раджу. Фолтест був худорлявий і мав гарне, навіть занадто гарне обличчя. Нема йому і сорока, як відзначив про себе відьмак. Фолта сидів у різданому з чорного дерева кріслі, витівши ноги до каміна, біля якого грілись двоє псів. Поруч на скрині сидів кремезний молодий уже чолов'яга з бородою. За королем стояв другий з гордою поставою і в пишних шатах. Вельможа. Відьмак із Ривії мовив король по хвилинній паузі, яка запала після велерадових слів. Так, пане, Геральт схилив голову. Чого тобі так посивіла чуприна? Відчарувань? Бачу, ти не старий. Ну, гаразд, гаразд, це жарт. Не кажи нічого. Досвід, я думаю, якийсь маєш. Так, пане. Я б охоче послухав. Геральт вклонився ще нижче. На жаль, пане, кодекс забороняє нам розповідати про те, що робимо. Зручний кодекс, пане відьмаку, вельми, вельми зручний. Ну, гаразд, без подробиць. З лісовиками ти мав справу? Так а з чортами, відьмами теж. Фолтест хвильку повагався. А з упирями. Гаральд підвів голову і глянув королю в очі. Теж Фолтест підвів погляд. Валераде, слухаю, милостивий пане. Ти все йому пояснив. Так, милостивий пане, він так само вважає, що королівну можна відчеклувати. Це і я знаю. Але як, пане відьмаку? Ет, справді забув. Кодекс. Ну, гаразд. Одне лише застереження. Тут уже побувало в мене кілька відьмаків. Ти сказав йому про це, Велераде? Гаразд. Отже, знаю від них, що ваше ремесло то радше вбивання, ніж відчакловування, а це мені не підходить. Якщо бодай волосина спаде з дончиної голови, покладеш свою, ото й усе. Ти, остріте, і ви, пане Сегеліне, зостаньтесь. Розкажіть йому все, що його цікавить. Відьмаки завжди надзвичайно допитливі. Нагодуйте його і хай живе в палаці. По шинках, щоб не тинявсь. Король встав, свиснув до собак і подався з кімнати, шарудячи ногами по соломі, що кривала дорівку. В дверях обернувся. Зробиш усе як слід, відьмако, і нагорода твоя. Може, навіть іще щось докину, якщо гарно цю справу залагодиш. Ясна річ, балачки про шлюб з королівною то все дурниця. Ну не думаєш же ти, що я віддам доньку за якогось приблуду? Ні, пане, не думаю. Отож бо, виходить, ти справді розумний чоловік. Волтес вийшов, зачинив за собою двері. Велеради вельможі, що досі стояли, відразу ж усілись за стіл. Бургомістр допив королівський кубок, зазирнув у дзбан і міцно вилився. Остріч, що сівсь у фолтестове крісло, позирав на відьмака з-під лоба і погладжував різьблені бильці, Сегелін Бородань кивнув Геральтові. Сідайте, пане відьмаку, сідайте. Незабаром принесуть вечерю. Про що б ви хотіли ще побалакати? Бургомістр Велерат, сподіваюся, розповів вам усе. Я знаю його давно і не сумніваюся, що сказав радше забагато, аніж замало. Маю ще кілька запитань. Давайте. Пан бургомістр казав, що тільки но упириця об'явилось, король наскликав юрбу відунів. «А тож, тільки не кажіть упириця, а кажіть королівна. Легше буде уникнути подібної помилки при королі і пов'язаних із цим прикростей. Чи був серед відунів справді славетний? Був і. Не пам'ятаю, що правда, імен. А ви, пане Остріте, не пам'ятаю, сказав вельможа, але знаю, що декотрі справді славились своїми вчинками. Про це була мова. І вони згоджували, що закляття можна зняти? О, ні, сміхнувся Сегелін. Вони між собою мало в чому згоджувались, але думка така була. По суті, не вимагалось ніяких магічних здібностей, досить, як я зрозумів, лише перебути ніч від заходу сонця до третіх півнів підземеллі біля саркофага. Куди вже простіш? пирхнув Велерад. А яка вона? Королівна? Велерад підхопився з крісла. Я купуриця. заволав він як найупиристіша з поміж усіх упириць. І світлість королівська донька чортова потвора має чотири лікті зросту, схожа на певну діжку, має пащеку від вуха до вуха, з зубиськами, як стилети, червонясті баньки і руді патли. Руки в неї з пазурами, мов дикої кішки, і звисають аж до землі. Просто дивно, як це ми ще не почали розсилати її мініатюрні зображення по дружніх дворах. Королівна, бодай дідько вхопив таку королівну, має вже 14 років. Саме час посватати її за якогось королевича. Вгамуйся, бургомістре, скривився Остріт, позираючи на двері до королівських покоїв. Сагелін ледь усміхнувся. Опис не лише мальовничий, а й досить докладний. Ви, пане відьмаку, маєте бути задоволений, еге ж? Велерат, правда, забув сказати, що королівна рухається з неймовірною швидкістю і має силу набагато більшу, ніж людина з її зростом та будовою. А що має 14 років, це факт, якщо він тільки істотний. Істотний, кивнув відьмак. А на людей вона нападає лише за повного місяця? Так, відповів Сегелін, за мурами старого палацу. Але в самому палаці люди гинуть незалежно від фази місяця. А чи нападала вона хоч раз у день? Ніколи. А жертви свої вона завжди поглинає. Велерат соковито сплюнув на солому. Оближ, Геральте, зараз буде вечеря. Хай їй грець. Поглинає, надкушує, залишає, робить по всякому залежно від настрою. Одному, бува, відгризе тільки голову, іншому випустить тельбухи, а ще іншого обгризе до кісток, догола, як то кажуть. Сучий виплодок. Обережніше, Велераде, цитнув на нього остріт. Про опирицю кажи, що хочеш, але аду не зачіпай. В присутності короля ти не такий хоробрий. Чи пощастило комусь урятуватися від неї? спитав відьмак. Сигелін і остріт перезирнулись. Так, сказав Бородань Сигелін. На початку років шість тому вона кинулась була на двох солдатів, що вартували біля гробниці, так одному пощастило втекти. І ще був один, втрутився Велерад. Мельник, на якого вона напала за містом. Пригадуєте? Мельника привели наступного вечора до кімнатки над Кордегардією, де оселили відьмака. Допровадив його туди солдат у плащі з каптуром. Розмова, однак, не дала нових відомостей. Мельник був переляканий, щось белькотів і затинався. Куди промовістишими виявились рубці на його тілі. У периці мала особливі пазурі і надзвичайно гострі зуби, передусім ікла по два з кожного боку. Пазуриська в неї були значно гостріші від котячих, хоча й не такі загнуті. А власне, лише завдяки цьому Мельникові пощастило вирватись. Закінчивши оглядини, Геральт відпустив солдата і мельника. Солдат, однак, за мить повернувся і скинув каптура. То був король Фолтест власною особою. Сиди, сиди заспокоїв він Геральта. Я до тебе неофіційно, е, задоволений обстеженням. Я чув, ти ходив до старого палацу перед полуднем. Так, пане. Ну, коли берешся до діла? До повного місяця ще чотири дні. Отож після цього. Хочеш до неї попередньо приглянутись? Ні, це не обов'язково, але сита королівна буде менш рухливою. Опириться, пане майстре, опириться. Не бавимося хоч би тут у дипломатію. Королівною вона ще тільки буде. Власне, про це я і прийшов з тобою балакати. Скажи мені неофіційно, коротко та ясно. Буде чи не буде? не прикривається тільки своїми кодексами. Гераль потер чоло. Чари можна зняти. Якщо не помиляюсь, для цього справді слід перебути ніч у палаці. Коли спів третіх півнів заскочить у пирицю поза труною, зникнуть чари. Так з зупирями, звичайно, і чинять. Так просто. О, ні. Е, по-перше, треба якось ту ніч пережити, а крім того, можуть виникнути різні ускладнення. Ну, скажімо, потрібна буде не одна ніч, а три зряду. Ну і бувають випадки, так би мовити, безнадійні. Так, так, скрушно зітхнув Фолтест. Я чув це від багатьох забити потвору, бо невеликовна. Майстре, я певен, з тобою про це вже розмовляли. Знищити людожерку без церемоній на самому початку, а королю сказати, що не було іншої ради. Король не заплатить, то ми заплатимо. Дуже вигідний спосіб і дешевий. Король відьмака повісить, а золото лишиться. Король справді повісить відьмака? Фолтест мовчки поглянув ревійцеві в очі. Король і сам не знає, мовив він нарешті, але враховувати й таку можливість, гадаю, варто. Тепер примовк Геральт. Я зроблю все, що зможу, сказав він по паузі, та в разі чого рятуватиму власне життя. Ви, пане, теж мусите враховувати таку можливість. Фолтес підвівся. Ти мене не зрозумів, не про те йдеться. Ясно, само собою, вб'єш її, якщо зробиться надто гаряче, інакше вона вб'є тебе. Не розголошую цього, а проте твердо вирішив не карати того, хто вб'є її, захищаючись. Але хай Бог боронить того, хто вб'є її, навіть не спробувавши відчеклувати. Дехто вже і палац підпалював, і з лука в неї стріляв, і пастки ставив, але я мусив врешті кількох повісити. Та не про те йдеться, майстре. Слухай, слухаю, пане. По третіх півнях, як я зрозумів, у пириці не стане. А що буде? Ну, коли все буде добре, то очевидно буде чотирнадцятилітня дівчина? Червона ока з крокодилячими зубами? Ні, звичайна собі дівчина. Е, принаймні, що? Фізично? От тобі й на. А психічно щодня на сніданок циберку крої, людське стегенце. Та ні, як би це пояснити, вона буде на рівні, ну, десь трирічної, чотирирічної дитини. Тривалий час потребуватиме піклування. Це ясно. А чи не може все те до неї повернутись? Відьмак мовчав. Ага, значить, може. І що тоді? Коли після тривалої кількаденної непритомності помре, ну, то треба спалити тіло, і то хутко. Фолтес насупився. Не думаю, однак, що до того дійде, мовив Геральт. Для більшої певності дам вам кілька вказівок, як зменшити небезпеку. Саме тепер? Чи ж не заскоро, майстре? А якщо. Саме тепер, перебив його ревієць, всяке буває. Може, вранці знайдете в гробниці відчакловану королівну і мого трупа. Попри мій дозвіл на будь-який самозахист? Хм, Справа дуже серйозна. Ризик справді ж великий. Так що послухайте, королівна постійно має носити на шиї сапфір найкраще інклюз на срібному ланцюжку постійно, вдень і вночі. Що таке інклюз? Сапфір із пухерцем повітря всередині. Крім того, в кімнаті, де вона спатиме, час від часу треба палити в камінні гілки ялівцю і ліщини. Фолтес сидів в задумі. Дякую тобі, майстре. Я так і робитиму, якщо тільки. Але ж послухай і ти мене. Якщо допевнися, що випадок безнадійний, забий її. Якщо подолаєш чари, дівчинка стане нормальною, але потім виникнуть хоч якісь сумніви, забий її. Не бійся, нічого тобі не загрожує. Я справді на тебе кричатиму, привселюдно вижну тебе з палацу, з міста, але більше нічого. Нагороди тобі не дам. Може, виторгуєш її, сам знаєш у кого. Вони хвилю помовчали. Геральт Солтес вперше звернувся до нього на ім'я. Це правда, ніби дитина вродилась такою лише через те що Ада моя сестра. Дурниці. Жодне закляття саме собою не діє, треба наслати чари. То інша річ, що ваш зв'язок з сестрою став, очевидно, причиною такого наслання. Я так і думав. Декотрі відомі теж так казали, хоч і не всі. Але звідки усе це береться, Геральде? Чари, чеклунство? Не знаю, королю. Це відуни знають, звідки воно все походить. А нам, відьмакам, досить лиш знати, що такі речі справді бувають, як наслідок чиєїсь могутньої волі і лихого умислу, і що всьому цьому можна таки протидіяти. Убиваючи здебільшого, за це нам, зрештою, платять. Мало хто вимагає просто зняти чари. Як правило, люди хочуть врятуватись від небезпеки. Король підвівся, зробив кілька кроків кімнатою, зупинився перед мечем, що висів на стіні. Ось цим? запитав він, не дивлячись на Геральта. Ні, це для людей. Чув, чув. А знаєш що, Геральте? Я таки піду з тобою до склепу. Виключено. Фолтес обернувся, очі йому блищали. А знаєш, відьмаку, що я ніколи не бачив своєї доньки ані після народження, ані пізніше. Боявся. Може, ніколи не побачу, та невже я не маю права знати, як ти її мордуватимеш. Я ще раз скажу виключено. Це неминуча смерть, і для мене теж. Якщо хоч на мить послаблю увагу, волю, ні, пане. Фолтест обернувся і рушив до виходу. Геральтові якусь мить здавалося, що король так і вийде без прощального слова чи поруху, але однак той зупинився. Викликаєш довіру, сказав він. Хоч і знав, що ти за птиця, чув про твою пригоду у корчні, та не сумніваюсь, ти порішив ти гультіпак виключно задля розголосу, аби справити на людей і на мене враження. Міг би, гадаю, їх угамувати і без меча. Боюсь, так і не довідаюсь, напевно, чи ти йдеш рятувати мою доньку, чи просто вбити. Але пристаю й на це. І ти знаєш чому? Геральт не відгукнувся. Бо вважаю, сказав король, що вона невимовно страждає. Правда? Відьмак мовчки дивився на короля своїм проникливим поглядом. Не кивав на знак згоди, не заперечував, не звався ні словом, ні порохом, але Фолтест усе знав знав відповідь. Геральт востаннє визирнув з вікна палацу. Швидко западали сутінки. За озером невиразно миготіли вогники. Довкола палацу лежав пустир, смуга нічиєї землі, якою місто везим ось уже шість років відгороджувалося відгороджувалося од небезпечного місця, не лишаючи поблизу нічого окрім руїн, струхлявілих балок, щербатого частоколу, які, очевидно, не воліли розбирати і переносити на нове місце. Найдалі, на протилежний край міста, переніс свою резиденцію сам король. Громаддя його нового палацу бовваніло на тлі уже стемнілого неба. Відьмак повернувся до запорошеного столу в одній з покинутих на призволяще кімнат і повів далі свої неквапні приготування. Часу мав досить, знав, до півночі упириця не вийде із свого склепу. На столі перед ним стояла невелика, обкута залізом скринька. Він відкрив її. Всередині щільного дна при одній у вимущених сухою травою гніздах стояли пляшечки з темнавого скла. Він вибрав з поміж них три. З підлоги підняв довгастий пакунок, грубо загорнений овечою шкурою, перев'язаний ременем, розгорнув його і видобув замашного меча з візерунчатим руків'ям в чорних блискучих піхвах, оздоблених хронічними знаками і символами. Він оголив лезо, що зблисло чистим дзеркальним сяєвом. Меч був із чистого срібла. Геральт прошепотів магнічні слова, вихилив в міст двох пляшечок за кожним ковтком кладучи ліву долоню на руків'я меча, а потім, закутавши свій чорний плащ, усівся долі. Жодного крісла в приміщенні не було. Геральт сидів непорушно з заплющеними очима. Подих, спочатку рівний, прискорився, став хрипкуватим і неспокійним, а потім мов би, зовсім зник суміш трав, за допомогою яких відьмак міг контролювати органи свого тіла, могла виявитись смертельною для простої людини, непризвичайної з дитинства до подібних трунків. Відьмак різко повернув голову. Його слух, загострений понад міру, чітко вловив кроки на зарослому бур'яному подвір'ї. Для опериці було надто рано. Геральт закинув меча за плечі, сховав своє причандалля між головешок каміна і легко злетів униз сходами. На дворі було ще так ясно, що прибулець, а то був остріт, чітко розгледів обличчя відьмака. З несподіванки він аж сахнувся, гримаса подиву і огиди мимоволі скривила йому вуста. Відьмак тільки криво посміхнувся. Добре знав свій теперішній вигляд. Після випитих трунків обличчя зробилося кридяним, а зіниці розширились ледь не на все око. Завдяки цій мікстурі відьмак міг бачити у найглибшій темряві. Остріч, щоправда, швидко отямився. Ти схожий зараз на мерця, чарівниче, певно, зі страху. Не бійсь. Я приніс тобі порятунок. Відьмак не відгукнувся. Чуєш, ще я кажу, ревійський знахарю? Ти порятований і багатий. Остріт зважив долоні торбину з грошима і кинув її до ніг Гральтові. Тисяча золотих. Бери їх, сідай на коня і скачи щодуху. Ревієць назвався. Не вилуплюй на мене очі підніс голос Острит. І не марнуй мого часу. Я не збираюсь стояти тут аж до півночі. Чи ти не дотямив? Я не хочу, щоб ти знімав оці чари. І не хочу, щоб ти її вбивав. Я просто хочу, щоб ти забрався звідси і щоб все лишилось по-старому. Відьмак не рухався. Не хотів, щоб вельможа помітив, якими швидкими зробились його рухи, якою стрімкою реакція. Темрява западала швидко, і це було вельми до речі, бо навіть сутінки здавались занадто яскравими для його розширених зіниць. А чому це, пане, все має лишатись по-старому? спитав він нарешті, намагаючись вимовляти якомога повільніше кожне слово. А це вже остріт виклично підніс голову. Хай тебе не обходить. А якщо я уже знаю? Хм, Цікаво легше буде усунути фолтеста з трону, якщо та опириться на бридне всім по саме нікуди, якщо королівські примхи остогиднуть нарешті і вельможам, і простим людям. А я, між іншим, їхав до вас через Реданію і Новоград. І чув не раз, що зимі начебто ждуть, не діждуться короля Візимира, як Спасителя і істинного монарха. Але мене не цікавить ні політика, ані двірцеві перевороти. Я роблю своє діло. Ви коли-небудь чували про почуття обов'язку і про звичайну порядність? Не забувай, волоцюга, з ким розмовляєш. крикнув розлючена остріт, колучи долоню на руків'я меча. Не люблю дискутувати, з ким попало. Ви тільки його послухайте. Мораль етика, кодекси. І хто це говорить? Розбійник ще й прибути не встиг, а вже помортував людей. Лицемір, що розкланювався перед фолтестом, а за його спиною торгувався з велерадом, як найманий голоріс. І ти смієш іще задирати кирпу нікчемо, вдавати себе відуна, чарівника? Ти ж, відьмаку, гайті звідсіля, поки я не розпанахав твою пику. Відьмак навіть не врухнувся. Краще вийдіть звідсіля, пане Остріде, мовив він спокійно. Темніє. Вельможа зробив крок назад і вихопив з піхов меча. Ти сам напросився знахарю, отримуй, що заробив, і не поможуть тобі твої штучки. Маю при собі черепашачий камінь. Гаральд лише посміхнувся. Поширені гадки про силу черепашачого каменю були безпідставні, але тратити силу на чарівні закляття, які щербити свій срібний меч обострітове залізяче, він не мав жодного наміру. Отож стрімко вхилився від острітового меча і п'ястуком вдарив вельможу в скроню. Отямився остріт доволі швидко. Він марно вдивлявся в темряву, відчув тільки, що зв'язаний. Геральта, який стояв поряд, не бачив, але, збагнувши своє становище, завив протягло і розпачливо. Мовчи краще, мовив відьмак бо прикличеш її передчасно. Ти клятий вбивцю, ану розв'яжи мене зараз же, собацюро, висітимеш за це, сучий сину на шибениці. Тихо. Остріт важко дихав. Залишиш, аби вона мене зажерла. І зв'язаного, озвався вже тихіше він, майже пошепки додаючи до запитання лайку. Ні, мовив відьмак. Відпущу тебе, але не зараз. Ти, душогубе, просичав остріт, хочеш мною затулитися од опориці? Хочу. Остріт принишк перестав борсатись. Відьмаку, ну чого тобі? Знаєш, я справді хотів повалити Фалтеста. Багато хто цього хоче, але ніхто, так як я, не бажає йому загибелі. Не хоче, бо він сконав муках, збожеволів одних, живцем згнив і знаєш чому? Геральт мовчав. Я кохав аду, королівську сестру, королівську коханку, королівську дівку я кохав її, відьмаку ти тут та тут. Я знаю, що ти собі думаєш, але цього не було. Я не насилав жодних чар. Я взагалі не розуміюсь на чарах. Лише раз один раз сказав зі злості. Чуєш? Чую. Це все його мати, стара королева. Напевно, вона не могла бачити, як він і ада. Відьмаку. Щось найшло на мене, і я сказав, це я винен від маку? Я? Це вже не має значення. Північ близько від маку. Близько. Відпусти мене раніше. Дай мені трохи часу. Острит не почув гуркоту кам'яної плити, що зсунулося із гробниці, але відьмак чув все. Він нахилився над зв'язаним вельможею і кінчалом розрізав мотузя. Остріт, чекаючи нагадування, підхопився, пошкутильгав трохи на затерплих ногах, а далі побіг. Лонко вискочила з підлоги плита, що закривала доступ до склепу. Геральт, заховавшись за балюстрадою сходів, помітив потвору нелюдську постать у пириці, що спритно, швидко і безгучно кинувся у слід острітові. Моторошний, несамовитий крик розітнув ніч, струснув старі мури і завис, вібруючи під склепіннями палацу. Відьмак не міг достеменно оцінити відстані, загострений слух наближав всі звуки, але знав, що опириця наздогнала остріта дуже швидко. Занадто швидко. Геральт вийшов на середину залу і став поряд із входом до склепу, відкинув плаща, повів плечима, перевіряючи, як висить меч, натяг рукавиці, мав ще хвилю часу, знав, що потвора, хоч і сита по завіску, не відразу покине труп остріта. Серце й нутрощі були для неї тими ласощами що живили її в летаргії. Відьмак чекав. До світанку, за його підрахунками, лишало ще зо три години. Нарешті він почув. Упириця ступала поволі, чугаючи по паркеті, а невдовзі й побачив опис був достеменний. Непропорційно велика голова на короткій шиї була оточена кучмою рудого поплутаного волосся. Очі світилися в темряві, як два червоні карбункули. Опириця завмерла, вдивляючись в Геральта, раптом відкрила пащеку мов би нахваляючись рядами білих гострющих зубів, і лунко її захряснула, наче віко металевої скрині. І в ту ж мить стрибнула із місця, не розганяючись, націлившись у відьмака кривими кігтями. Геральт отскочив бік, крутнувшись в блискавичному піруеті, упереця майнула мимо і теж крутнулась, розтинаючи повітря кігтями. Вона не втратила рівноваги, кинулася знову цим разом з півоберту, клатнувши зубиськами просто перед грудьми Геральта. Ревієць відскочив в другий бік, трикратно змінивши напрямок обертання в енергійному пілеті, тим самим дезорієнтувавши напасницю. Відскакуючи, він сильно вдарив її в бік щупами, насадженими на тильний бік рукавиці. Упереця по звірячому загарчала, виповнюючи склепіння палацу грізним відлунням, припала до землі, завмерла і заходилася вити глухо, погрозливо, люто. Відьмак зловтішно посміхнувся. Перша спроба, як він і сподівався, була вдалою. Срібло смертельне для опирці, як і для іншої нечисті, зродженої чаклуванням. Потвора не відрізнялася від інших, а це давало шанс відчеклувати її, тим часом як срібний меч, крайній засіб, давав шанс вціліти самому. Упереця не квапилася з новим нападом. Наближалася повільно, вищиряючи ікла і пускаючи бридку слину. Геральт відступав, рухаючись півколом, обережно ставлячи ноги, то сповільнюючи, то прискорюючи свої рухи чим спантеличував напасницю. Ідучи так, відмак розмотував довгий тонкий ланцюг з тягарем на кінці. Ланцюг був теж срібний. Саме в ту мить, коли упириця стрибнула, ланцюг засвистів у повітрі і, звиваючись, наче вуж, стрімко плів її голову, шию і плечі. Упириця з пронизливим вереском звалилась на люту, борсилась на підлозі і дико гарчала, чи то від люті чи від пекучого болю, що його завдавав ненависний їй метал. Геральт був задоволений, міг убити потвору хоч зараз, коли б тільки захотів, але меча не виймав. Ніщо у її поведінці поки що не свідчило про невеликовність. Відьмак отступив на безпечну віддаль і, не зводячи погляду з потвори, що катулялась на паркеті, глибоко дихав, зосереджуючись. Ланцюг тріснув, срібні кільця сипнуло, мов дощ на всі боки, і задзеленчали об каміння. Засліплена люттю упереться з виттям кинулась на Геральта. Відьмак дожидався спокійно, піднесеною правицею, креслячи перед собою знак. А Аард. Упириця відлетіла на кілька кроків назад, наче вдарена молотом, але втрималась на ногах, випустила пазурі і вищирила ікла. Волосся на ній настовбурчилось і замаяло, наче під вітром. Уважко, з хрипінням, крок за кроком вона наближалась, усе таки наближалась. Геральт занепокоївся. Він, звісно, і не думав, що такий простий магічний знак паралізує потвору, але й не сподівався, що вона подолає його дію так легко. Не міг утримувати знаку занадто довго. Було це надміру виснажливо. Отож тільки на упириця підступила кроків на десять, він зняв знак і відскочив. І, як і очікував, з несподіванки упириця полетіла вперед, втратила рівновагу, беркицнулась, ковзнула паркетом і покотилась сходами вниз, узяючи отвір склепу. З підземелля долинуло її розлючене виття. Щоб виграти час, Геральт вибіг на сходи, що вели на галерею. Не досяг навіть середини коли упириця вибралась із склепу, сунучи, наче велетенський чорний павук. Відьмак почекав, поки вона підніметься за ним на сходи, після чого, перескочивши балюстраду, стрибнув додолу. Упереця крутнулась на сходах, відштовхнулась одних і в неймовірному, метрів на десять стрибку полетіла за Геральтом. Його піруети збивали її з пантелику дедалі менше, гострі кісті вже двічі лишили слід на кафтані ревійця. Але новий, неймовірної сили удар рукавиці зі срібними шипами відкинув потвору і на який час погамував її запал. Почуваючи невимовну лють, Геральт вдаром ноги повалив упирицю на землю. Вона загарчала так як ніколи досі, аж пересохлий й тинк посиплювся зі стелі. Упориця знову звелась на ноги, тремтячи від жадоби помсти. Гераль чекав. Видобувши меча, описував ним повітря кола і поволі ступав навкруг упириці, пильнуючи, аби рухи меча не збігалися з ритмом і темпом кроків. Упириця не кидалась наближалася поволі, не зводячи очей зі срібного леза. Геральт раптом застиг з піднятим мечем. Упирця збентежено теж завмерла. Описавши неквапно вістрям півколо, він ступив крок до неї. Тоді ще один. Тоді рушив швидко, розкрутив меча над головою. Очі його зайнялися зловісним блиском, крізь ціплені зуби виривався звірячий крик. Оперця відступала зигзагом під натиском небувалої люті, ненависті, вбивчої сили, що випромінював цей чоловік. Вражена цим незнайомим її відчуттям, вона зойкнула, крутнулась на місці і кинулась навтьоки лабіринтами палацових коридорів. Геральт, все ще відчуваючи в тілі дрож, стояв посеред залу. Довго ж це тривало, подумав він перш ніж цей макабричний шалений танок призвів до сподіваного, дав змогу психічно з'єднатися з супротивником і проникнути до найглибших шарів його волі, лихої, підступної волі, з якої упириться, власне, і постала. Відьмак удруге здригнувся, згадавши мить, коли вібрав був у себе той згусток зла, аби спрямувати його на супротивника ніколи ще не стикався з такою могутньою ненавистю, жадубою вбивства та навіть у Василісків, що славились цим найдужче. Ще краще подумав він, простуючи до входу підземелля, що чорнів на підлозі, немов калюжа. Ще краще, бо міцніший удар отримала упириця. Поки Бесія отямиться після шоку, це дасть йому трохи часу на подальше приготування. Навряд чи він спромігся б на ще одне таке зусилля. Дія елексирів слабшила, а ніч попереду довга. Упириця не повинна потрапити в склеп до світанку, інакше вся його дотеперішня праця піде намарне. Він зійшов сходами вниз. Склеп виявився невеликим. У ньому було лише три кам'яні саркофаги, плита на першому напіввідсунута. Гераль добув із за пазухи третю плящину, хутко випив все і підійшов до саркофага, заліз усередину. Як і сподівався, саркофаг був подвійний для матері і доньки. Насунувши плиту над собою, Гераль почув згори гаркіт потвори. Він ліг горілиць біля муміфікованих решток ади і накреслив на плиті поруч знак Ірден. На груди собі поклав меч і поставив маленьку клепсидру, виповнену фосфоричним піском. Схрестив руки, не чув уже ревіння потвори, що нишпорила по палацу переставав чути будь-що, бо випитий щойно трунок починав діяти. Коли розплющив очі, пісок у клепсидрії уже пересипався до кінця, а це означало, що його забуття тривало довше, аніж слід. Наставив вуха і не почув нічого. Взявши однією рукою меча, він другою провів по плиті саркофага, шепочучи заклинання, після чого легко, без зусиль відсунув плиту. Навкруги стояла тиша. Він підвівся, тримаючи зброю на поготові, визирнув із саркофага. У склепі панувала темрява. Але відьмак знав, що на дворі вже розвідняється. Він викресав вогню, засвітив крихітний каганець і підніс його вгору, кидаючи на стіни склепу химерні тіні. Ні душі. Геральт вибрався із склепу затерплий і здерев'янілий від холоду і побачив її. Вона лежала горілиць під саркофагом, гола і непритомна. Вигляд мала доволі бридкий, худа, з невеличкими гоструватими груденятами, страшенно брудна. Рудувате волосся сягало їй майже до пояса. Поставивши каганця на плитці, Гераль схилився над нею. Вуста її були геть бляді, на скроні видніло криваве садно від його удару. Геральт зняв рукавицю, відклав меча і безцеремонно задер їй пальцем верхню губу. Зуби виявились людськими. Спробував ще розгладіти її руки, сховані в поплутаному волоссі. Та поки намацав долоню, побачив розплющені очі. Запізно. Упереця вдарила його пазурами, глибоко розітнувши шию, і кров бризнула їй на обличчя. Вона завила, цілячись йому в очі другою рукою. Геральт кинувся на неї, хапаючи її за обидва лікті і притискаючи до підлоги. Вона клацнула зубами, тепер уже за короткими перед його носом. Геральт ударив її лобом в обличчя і навалився всім тілом. Вона вже не мала колишньої сили, судомилась під ним, вила, випльовуючи кров, його кров, що заливала їй вуста. А кров цебаніла, часу лишалось дедалі менше. Відьмак з прокльоном оп'явся зубами в її шию просто під вухом і зціплював щелепи дедалі дужче, аж поки нелюдське виття перемінулося в тонкий розпачливий крик, а тоді і у схлипування скривченої 14-літньої дитини. Геральт відпустив її, коли вона перестала рухатись, звівся на коліна, відірвав клапець сорочки, притиснув собі до шиї. Нацо поруч меча і приклав його вістря до горла з непритомнілій дівчинці схилився над її долонею, нігті були брудні, пообламувані, закривавлені, але вже теж людські, цілком людські. Геральт на силу звівся. Крізь отвір до склепу уже сучилась липуча волога сірість світанку. Він рушив до східців, але похитнувся сів просто додолу. Крізь набряклу тканину кров стікала йому по руці, заливала рукав. Геральт розстебнув кафтан, роздав сорочку на стяжки і заходився чим скоріш замотувати собі шию, знаючи, що немає вже часу, що ось ось зімліє. Встиг і таки знепритомнів. У Везимі за озером співом, розкуйовдувши в ранковій вільготі пір'я, хрипко прокукурікав утретє. Побачивши білені стіни і дерев'яну стелю, Геральт упізнав кімнатку над Кордигардією, де мешкав, готуючись до поєдинку. Поворухнув головою і, скривившись від болю, застогнав. Шия виявилась забинтована туго, щільно і вправно. Лежи, відьмаку, сказав Велерад, лежи, не рухайся. «Ем, мій меч. Велерад похитав головою. Очевидно, тебе цікавить срібний відьмацький меч. Він тут, не бійся, і меч і скринька, і три тисячі золотих. Хм, Так так мовчи. То я, старий дурень, а ти справді мудрий відьмак. Волтест уже другий день це торочить. Другий день? А то ж другий. Ні в вона тобі розпанахала шию. Можна було скрізь ту дірку і всередину зазирнути, всі твої нутрощі роздивитись. Один Бог знає, скільки з тебе крові витекло. Щастя, що ми зразу по третіх півнях туди побігли. У везимі ніхто не спав тої ночі. Не випадало. Добряче ви там галасували. Ой, моя балачка тебе не стомлює. А королівна. Королівна, як королівна, худа правда, і недорікувата якась. Юмсає без перестанку. І Під себе сюсяє. Але фолтест каже, що то минеться. Має надію. А ти як гадаєш, Геральте? Відьмак заплющив очі. Ну, гаразд, я вже йду сказав Валерат, підводячись. Відпочивай. Але слухай, Геральте, поки я не пішов, скажи мені, навіщо ти хотів її загризти? Чуєш, Геральте? Відьмак спав.